the girls are sweet to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Nahuena, da, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Baungi etorriak gure kultura honetara eta gaur eh, musikaren bidetik joko dugu ez dakik gogoan duzuen baina e, eh, iraila aldean e, maili zubeldiarekin izan ginen egu da partean bere diska grabatzen ari zelaren aitzakiarekin ba, grabatzen zen une hartara joan ginen bere gana ba hemen dugu diska besapean eta gurtuko dugu kaixo arrezaldean maili Arratxalde hon, maia. Bai. Ongi, ongi, bai, bai. Oztuta. Bara, pixka, bai. <laughs> Diska, daukazu? Diskarekin itzuri izara? Bai, ara? Lehenengoa. Lehenengoa, bai, bai, bai. Zagit besterik izango, den, baina hauentzat lehenengoa eta eta gustura. Bai. Berezi izaten da, diska izatea edo? Ba, bai, noski, guretzat berezia da, abentura berria baita, eta hori, ba, beldurrekin eta ilusioekin eta dena naztuta, baina, bueno, azkenerako emaitzarekin pozik gelditu gara. Zuga besta itxura da. taldean e, grabatu duzun diska aurkezten diguzu taldea egonkortu dena. Hori da, hori da, hori zen ere helburua ez? E, beti ba, magi zubelia eta lagunak, magi zubelia eta ez eh, azaltzeko ordez, ja, gure taldea e, osatu dugula izena bilatu nion beraz, atxe den da izena eta ara, talde gisa ateratzen gira eta hori ere oso garrantzitsua zen nentzako mhm. bai. Aurkeztuko dizkeguzu zure taldekideak. Bai, beraz hasiera hasierakoak noski betikoak dira e, txomin gitarran eta botxan ari dena. E, xano urtsegi eskusoinuan eta hiruak osatzen genuen oinarrizko hori, ez? Gero gehitu ziren Unai zueldia nere semea, horrek eguzukia eta flauta jotzen ditu. E, eh, Zelina Dixahi, neska haue azparnen bizi da, bera arpa jolea da. Eta Antxon Arrizabalaga, ziburu utarra da, una, urtetan kanpoan egondakoa eta berriz itzuli, eta ala, gure ganatu duguna e, pianoarekin. Eta noski gero, ta, e, diskoa egiterakoan, Hor gehitu ziren ere inguruko lagunak, ba, arkaitz miner bat, eurko arozena, inguruko lagunak, inaki ofizial legi, Kristof Zangla, esan nahi dut, izan dela oso polita, eh? sarea zabaldu da, eta eta denak ba, pozik parte hartu dute, eta emaitzare, hor da. Eta guztiek elkarturik hd e dena, Ba, osatzen duzue, bai. hd e zergatik? Ba, behira, egia esan, e, nunbait entzuleak eta hurbileko lagunek eta esaten ziaten e, gure kantalditxoak entzun ondoren, jo, ba, goxo zen, nolako momentu goxo bat pasatu dugu, burbuila batean bezala sartuta, ez, hd dena alditxo bat, ah, hd den, ba, eta hortik hartu nuen, bueno, ba, atxeden alditxo bat hartzea, alako pausa bat gaurko egunean, ba, ez da, igual txarra, eta gure eden txikia ba, sortzen alba dugu, ba, hobeto. Tabiak maite igana Hortan murgelduta, e, eh, zure diskaren izaeran murgeltzen saiatuko gara, kantu ugari aurkitu izango ditugu, eta bidai ezberdinak proposatuko proposatzen dizkeguzu diskontan. Ba, hori da, amaika aztarna da, e, diskoaren izenburua. E, eh, amaika izenburu dira, originalak, bueno, gehienak dira komposaketak, hitzak eta musika ni aurrek eginak, eta eta gero baita ere, e, bueno, ba, lau izkuntzetan kantatzen dut, ba, beti egin izan duen bezala. Eta berrikuntza edo, ba, hausartu naizela, edo, bueno, hausartu ez, e, e, sentipenak hortarak bideratu nahuelako, ba, gaztelerazko bat konposatu dut ere, hortarako, e, hori e, frankismo garaiko zera eskandalo, ume portuen e, eskandaloak e, inspiratutako kantua eta frantsesez ere bat konposatu dut bukaeran. Eta ara, orduan denetik bada, gure gure betiko moment biraia ez, ba, batzuetan eh, tristea, besteetan alaiago, eta hori saiatu gara, bueno, ba, eh, erakustera, ba, oain arte eman, dugun estilotik, ba, ezkira urrundu, oain, hortan genitu dira. Sentimenduetatik ateratako kantuak izaten dira beti. Bai, hori da, hori da, sentimentuetatik e, ba, impactatzen dizu, ba, norroitek zerbait eh, zurekin konpartitzen duela, duelakoan, edo, ba, ez dakit, ba, hor bat, eh, galdu izan zuen gure lagun batek, eta ba, horrek e, zorra razizidan e, zehazka gutxa da, eta zure egiten dituzu azkenean, ez? Beste, besteekin hori da, <laughs> konpartitzen dituzun e, penak eta pozak ere, noski. Eh, bat egiten duzu, ez? Horrekin eta horrek ba, nubait inspiratzen zaitu edo, bueno, nik funtzionatzen dut. Otra mujer lloro mucho también Cuando le dijeron que había yo muerto Zuk idatzi dituzu kantuak eta musikara ekarri. Bai. Lan hori <clears throat> eh, taldean e, egin duzue ala eh, zuk oinarri bat jarri eta hortik e, atondo dituzue gero mm. ba osotasunean kantuak. Bai, bigarren hori egiten da. Normalean ni nere aldetik ibiltzen naiz bueltaka edo testu batetik abiatuz edo doinu batetik abiatuz eta ja oinarri bat egina dudanean, ba ni gitarran edo proposamen bat egiten dut eta musikarei igortzen diet. Eta ordan bakoitza, bueno, lehenik hori noski e, ia ze duritzen zaien, ia merezi duen ala ez duen edo, ez? <laughs> eta merezi duela iduritzen bazaie, zaie, ba bakoitzak ikartzen du gero bere kolorea eta ba, ongi ezagutzen dugu elkar edo madakiteren ondik nora joan eta eta egia da nahiko sensibilitate berdinekoa izanki ere bakoitzak bere kolore oso pertsonala ekartzen duela eta aberastu baizik ez duela egiten noski. Mhm. Eta kolaboratzaileak ere izan dituzue? Bai, hori da. Orduan, e, ba, lehen aipatzen izun e, eh, arkaitz e, miner, ba, duela zumeit urte, e, eh, elkarrezagutu genuen, eta libre zenean etortzen zen gurekin jotzera, eta jo, segurako posta ematen zigun. Eta hor diskoaren zat, e, eh, aipatu nionean ze, parte hartuko zenuke, eta ba, ba bai, noski, eta noski ura ere libratzu zenudan, etorri zen, da noski horrek ere ekartzen du beste mm. hori, mm, beste arnaz bat ematen dio, ez? Kantuari. Hori. Eta musikalki, e, musika tradizionala e, izaten dute oinarri, e, irrandara behira ere jarri zarete ikusten duan ez? Ba, hori beti, betiko, nahiko estilo desberdinak izan ditut bai. guztuko, eh, beti, eta irlandar musika egia da, horietako badela e, gure estiloa lapiske kalifikatu behar bali madaba pop folk hortan muitzen garela esango nuke ez mm. ba, bai, e, folk ba, bai, eh, tradizionaletik noski e, urbil garelako eta batez ere ba, kantau, kantautore tradizio hortan muitzen garelako eta baina gero ba, besten eraginak ere bai e, <laughs> onartzen mm. ditugu bai Zut, atorra motxederra Orain e, zuzenekoetara begira zaudete, baina diskarekin eskutartean e, urrats bat gehiago izaten da psikologikoki. Ba, alde batetik, e, bai, bon batez ere hor erantzuten alduzula, ez? Jendeak esaten zuta diskorik ez duzu eta, ez da bueno. Orain badago, badago. eh? Bai, ez du jendeak, beraz. Bai, <laughs> diskoa badago. Baina baita hortan ere ez da gelditu behar. Hau da, ba, gu oso pozi gaude eta aurkeztu nahi dugu eta noski eh, aurkezpena ba, dugu gero, zaindu nahi dugu momentu hori eta aterako diren eh, aukerak ere bai, baina ja ari gara lan, lanean ere segida bat emateko, ez da hortan gelditzen argazki, hoi zea diskoa azkenean baita momentu bateko bilduma bat edo argazki bat baliz bezala, ez da? Eta oso ongi da, eta hori biziarazi nahi dugu, eta ezautarazi, eta horregatik ba eskerrak, eh, maia, <laughs> berriz ere ona eh, <laughs> aukera emateagatik. Hortako gabe. Noski. Eta, baina hortik aurrera ere, guk badugu besterik eh, hmm. esateko, beraz, hmm. segitzen dugu, noski. Eta azte buruan, ba. tan, duzue, lehen itzordua. Bai, bai, bai, bai. Hori da, aurkezpen, eh, esaten eh, nien, ez, ofiziala eta mundiala eta esklusiboa. <laughs> ziburun egin nahi nuen, eta ziburun bada elkarte bat, baltsan izenekoa, mm. e, ba, saiatzen baita, Euskara aurrera eramatea, ekintza desberdinak sortzea, e, ziburutar eta inguruko euskalzale eta eta pixkate ba, gubezalako jendea biltzea, eta horko kide nahi zenez, ba, nik nahi nuen noski, baltsanen e, aurkezpen hori egitea. Mm. Beaz, ba, uste dugu, ari gara, momentu hori ongi, ongi prestatzen, e, guetzat oso polita izango ote dan, eta musikari gehienak izango dira, diskoan parte hartu duten e, gehien gehienak horri zanen dira, eta uste dut momentu goxoa izateko mm. parada badela, ostiralean, beraz, e, bederatzietan, Bederatzi. bai. Mm-hmm. Leku polita da. Bai, bai, bai, bai. Hori ba, noski ziburune e, izan zen hori arrantzalen eta almazenak edo bazituzten olako lokalak, mm. eta gero lokal hori hartua izan zen, e, urtetan e, erabili izan zuen beste e, kantu talde batek, goraki taldeak, eta arek utzi, eta beraz, elkartea montatu zen, eta iruro bat bazkide garagu, eta hartu du gure, gure etzatez, denontzat, e, lokal hori, eta helburua izanki ba hori ziburun bizi araztea e, ba, euskaraz gertatzen diren e, momentu politak eta biltzeko eta ondo pasatzeko eta ara adibidez igandean ere e, bertsolari filma emango dute baltsanen mhm. eta ja zara zuzenean e, ikusiko zaituztegu, zuzenekoak e, zaintzen dituzte beti. Bai. Eta mhm. beraz diskatik eh, ba, zuzenekoetara ez da, ez alde, alde alderik nabarituko. Ez, bueno, beti beti pasatzen da beste harreman bat, ez da? Mm, bai. Zuzenekoan beste harreman bat egiten duzu, edo ba, aurkezpenak ere badira, edo komentarioak, edo kantutxo, edo kantuakoitzaren historia nun baite, e, kontatzerakoan horrek ere sortzen duen giroa, ez, diskoa noski ez ezin dena, baino ba bai. Ta ziburutik aratago ze ze datekin zabiltzate biratxoa prestatu duzu edo <laughs> ez ez ez. Eh, Momentuko e, horrekin gaude, gero ba atzo jo genuen e, azkengo ikastolarentzak. Mm eta galdetu digute ere ziburuko ikastolak jo dezagun. E, abenduaren hogeirako finkatua da baina toki hau ez da zehaztua, behaz ez dizut esaten. <laughs> baina, bo, olaga biltza ikusiko, e, datorrena, datorrela, eta, mhm. eta bai. Infernura bere joan intaike, hori bai baldin Eta zuen gana jotzeko, e, ze bide hartu harko genuke? Bueno, ba, gutako edo zeinen jota, edo ni dituz, e, eh, edo e-maila ere jarria da diskoan, e, uh osea, ba, bai, ez da, ez da zaila. Ez da zaila. <laughs> Eta diskoa edo zein saltokitan aurkitu e, izango dugu. Bo, e, eh, santza dugu elkarrek, e, elkarrek banatzen duela, Orduan elkarren dendetan eta hemen inguruko denda handietan ere bilatuko da. Gero hau izpena da, beraz gu dugu hori finantziatu eta mm, ordan gu geugu geuk ere saltzen ditugu kantaldietan eta bar. Eta aipatu nahi nuen, eh? Xano alzueten lana nabarituko dela dizk, diskoan, eta ostiralean bera etorriko zaigu, soinua egitera, nahi zuen, bai, bai. <laughs> Parte hartu nahi zuen eh, egun hortan, beraz oso lan uh fina egin du, bai, gurekin. Ba, maile, itzuli bat indugu, beti onena izaten da kantuen entzutea, eh, mhm. hor eh, barneratuko baitu ongi, zuk erarazi eta zuek erarazi mhm. nahi duzen hori. Ez dakit zerbait nahi duzun, e, diskari begira, biratxoai begira, edo... Ba, ez ez, ara, besterik ez, e, agian e, hori, agian guk e, sartu dugun energia onguzia eta eta zorion guzia, ba, agian transmititzea lortuko bagenu, ba, ba pozik. Ja, atxe den momentutxo bat hartzen dugun. Bai, ba, guk segituko dugu entzuten, zure diska. Ba, mila esker, mila esker, maia. Erarte. Bai, ja, ja. mosquitas espanhol. entzule, hause izan da gaurkoak eman duen guztian. Ere aldetik, besterik ez esan, aste azkenean izango duzuela kultur alearen atal berri bat, ebiar Euskararen nazioarteko egunarekin, emankizun berezia izango baitugu Euskal Irrati hauetan. Ba izan ongi, taurren artea jo. Aspaldi honetan ez du asmatzen Nire kriseinuko genioan Oporrak hartu ditu beste barik Nita zaztu da Behar bada okere desen giltzan Etxia joaten nintza izunean Kontxolamendu bila itzorien love. så svært nej Det my darling this car.